tico-tico-tá tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. O tico-tico-tico-tico-tá tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de casa em cima do meu fubá, que é tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alfice para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que o e o tipo, tico-tico tá outra vez aqui, o tipo, tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas para não fumar. O tipo, tico tico tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, favor, vira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo fubá inteiro. Tira esse tipo de caso, se matando é fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar, eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alquice para ver se ele comia, botei um gato, um espantalhinho, um capão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. E o tipo de tá, tá outra vez aqui, o tipo de tá comendo meu fubá. Se o de tico tenta que se alimenta, que vai comer umas quando eu fumar. O tipo de tico está tá, tá outra vez aqui, o tipo de tá comendo meu fubá. Se o de tico tenta que se alimenta, lá que vai comer Mas por favor, tire esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tire esse tico de cá de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alfice para ver se ele comia. Botei um gato, um sandalinho, capão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico, tico, tá, outra vez aqui, o tico, tico tá comendo meu fubá. Se tico, tico, tenta que se alimentar. Tico Tico med den brasilianska sångerskan Carmen Miranda som väcker stor uppmärksamhet. Det blir modernt att sjunga alla Miranda och hennes huvudbonader är också speciella. De har formen av stora fruktkorgsliknande turbaner. USAs president Franklin D. Roosevelt avlägger den 20 januari ämbetseden för sin fjärde period. I den nya administrationen blir den relativt okände senatorn Harry S. Truman vicepresident. Men den 12 april, bara några veckor före krigets slut, avlider Roosevelt i hjärnblödning, 63 år gammal. Harry Trumans första stora uppgift som president blir att få slut på kriget mot Japan. En ung flicka dör, Anne Frank, och hennes dagbok blir en av världens mest lästa böcker. Och i pressen kan man läsa att kronprins Gustav Adolfs yngste son, prins Karl Johan, har anhållit om konungens medgivande att få gifta sig med fru Kerstin Wikmark, en känd veckotidningsjournalist. Kungen nekar och även kronprinsen, men prins Karl Johan ger sig inte. På hösten när prinsen är i USA meddelar han att han och hans fästmö ämnar gifta sig i Amerika och bosätta sig där.